lupreneblai por dejorai bicicloi. Pli cae pli da por dejorai en Germanio estas luprenatai de firmaoi. La usantoi juas duoblan favoron. La en aerigo de carbon dioxido reductigas, cae la firmaoi ne havas cromain costoin. Ancao por dungitoi, tiu negoz modelo ofertas multain avantagioin. De apenau quin jaroi, por por de jorai bicicloi en Germanio validas similai impostai reguloi, kiel por por de jorai automobiloi. De tiam floras la luprenado de bicicloi por de jora uso. Vaste practicata modelo, estas che firmao faras cadran contracton cun offertanto de luprenebla i bicicloi. La cun laboranto de la firmao electas biciclon cae la luprenai pagoi estas deductatai de la malneta dungajo de la cun laboranto. Tio mal altigas la impostan chargion. Ancora ne estas disponeblai datumoi, por la quanto da por de jorai bicicloi en Germanio, sed la taxo de entreprena federazio en Berlino, la en tuta nombro povas sumigi al ducent mil. Cai la iara cresco de tiu quanto povas atingi nombron de cent miloi. Malgrau la forta cresco, la luprenado de bicicloi ancorau estas malgranda segmento de la luprena mercato, cae la biciclo comercistoi estas cun laboremai cun la luantai entreprenoi, char ili povas vendi pli da bicicloi. La luprenebla biciclo intertempe farigis grava parto de ilia negozio. Cae la luprenebla biciclo raitas havi suffice altan preson. La quoto de compare multe costai pedelecoi cae electrae bicicloi, inter ciui luprenatae bicicloi estas alta, nome inter quindec cae octec procentoi. Tia biciclo average valoras du mil euroin au pli. Oni ja pagas la preson en formo de ciu monatae lupagoi, cae tial la finanza chargio ne estas granda. Ie la fino de la cutime triara luprenado lau contracto la cun laboranto povas aceti la biciclon contra o compare mal alta rest pago tio signifas croman sparon de costoi ech se la luprenata i bicicloi taugas por sufice longa i distanzoi la por de jora i bicicloi montras avantagioin in principe en urboi cae en malongai distanzoi. Bicicloi estas pli rapidae, char oni ne haltigas en trafic stopigio, cae ne necessas pene serci parcumeion. Por de jorai bicicloi pli cae pli popularigas. En urbegai regionoi, ili estas pli shatatai ol en camparai regionoi, cae iunai cund laborantoi usas ilin pli ofte, ol pli agiai cun laborantoi. Estas tre bonae perspektivoi pri la pli gran uso de bicicloi por laborae celoi en firmaoi.